50 languages. 91. 91. Subordonné avec que un. Subordonné avec que un. Le temps sera probablement meilleur demain. Le temps sera probablement meilleur demain. D'où le savez-vous D'où le savez-vous J'espère qu'il sera meilleur. J'espère qu'il sera meilleur. Il viendra certainement. Il viendra certainement. Est-ce que c'est sûr Est-ce que c'est sûr Je sais qu'il viendra. Je sais qu'il viendra. Il appellera certainement. Il appellera certainement. Vraiment Vraiment Je crois qu'il appellera. Je crois qu'il appellera. Le vin est probablement vieux. Le vin est probablement vieux. Êtes-vous certain En êtes-vous certain Je suppose qu'il est vieux. Je suppose qu'il est vieux. Notre chef est beau. Notre chef est beau. Vous trouvez Vous trouvez Je trouve même qu'il est très beau. Je trouve même qu'il est très beau. Le chef a certainement une amie. Le chef a certainement une amie. Le croyez-vous vraiment le croyez-vous vraiment C'est bien possible qu'il ait une amie. C'est bien possible qu'il ait une amie. Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.